Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobar večer, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Današnji gost mi je gospodin Ivan Mužar iz sekcije e, udruge domaći koja se bavi jednom naročitom igrom, makar evo to neki nazivaju i sportom, radi se o Warhammeru. Dobar večer. Dobro večer, o svim slušateljima i emisije Treći sektor. Prvo da kažem, zahvalio bi se udruzi domaći koji su nam dali krov pod glavom gdje igramo Warhammer i ostale igre. Ok, vi ste e, prije krenuli sa nekim drugim igrama, e, to radilo se o roleplay games igricama. Neki to nazivaju igricama, ali ovako... Dobro, to, su, to su bile igrice, stvarno ovo je drugi sport, to jest igrica, e, ovo je stolna strateška igra koja se igra na stolu 6 puta 4 stope, naravno Englezi su izmislili tu igru, sve u stopama, sve u inčima, igraju se sa izmišljenim fantasy vojskama, Naravno, to je došlo od Tolkina. Postoje vojske vilenjaka, postoje patuljci, ljudi, vojske zla, vojske dobra, vampiri, Ok, neke to i Tijekom emisije. se to u stvari sad e, zove sportom, vještinom ili igrom? Šta je konkretno? Pa rekao bih prvo igra, jedna dobra razbi briga. jedan jako dobar hobi, malo skup, ali jako dobar. A zašto sam rekao sport? Zato što se već e, duže vremena se održavaju natjecanja, jel tako? Tako je, tako je. Na primjer u Hrvatskoj imamo turnire, imamo turnire u Zagrebu koji se održava svake godine u 12. mjesecu to je Agram Winter Arena. E, imamo turnir koji će biti u Slavonskom brodu je subote i nedelje. E, također imamo i turnir u Sloveniji, te turnir u Novom Sadu. Znači već je onako populariziran ovaj naš je, Ok, ajmo mi sada nekako probati iz početka, obzirom da evo ove godine se slavi to jedan mali jubilej ili ti kako se kaže polu jubilej, 25 godišnjica pokretanja igre Warhammer. E, jel stvarno sve skupa krenulo e, prije 25 godina ili to nekako vuče korijene malo više? Naravno da to, to vuče korijene još od Tolkina i njegovog gospodara Prstenova, bez toga ne bi bilo pa ja mislim 90% nekih fantazija sadašnjih. E, ova igra je direktno povezana s Tolkienom, što se tiče svih ovih fantastičnih rasa, na primjer Velenjaka, Patuljaka, oni su našli oni su našli mjesto u tom novom izmišljenom svijetu u kojemu je glavna pokretačka snaga zapravo rat. Znači to je ovako jedna e, ratna igra koja se u biti rad, odvija se na jednoj drvenoj e, ploči. Ili Tako je, na toj, na toj drvenoj ploči e, na kojoj se stavlja teren, na primjer tereni su šume, ruševine razne, brda, te također teren ima vrlo važnu, važan utjecaj na ishod bitaka. Dakle, sad idemo malo nekako pokušati našim slušateljima približiti kako se odvija ta cijela igrica, kako to funkcionira. Pa- Obzirom da su, evo, da postoje natjecanja, se to može sad nazvati sportom. Te, pa znači, ne, ne bi, se, ne bi se moglo nazvati sportom. To je jedan jako lijep, zahtjevan hobi. Evo, pitao si kako se odvija Pa može, minimalno trebaju biti dva igrača. Dva igrača koji imaju svoje vojske, pofarbane vojske, jer kupuju se e, modeli koji se kasnije farbaju vlastoručno, naravno. Dvije vojske, dva igrača, ja nasuprot drugoga, vojske se e, postavljaju, postavlja se teren i započinje igra. Igra ima šest e, ovih šest dijelova Prvi dio je, počinje se sa micanjem, dolazi se do magije, dolazi se do pucanja i onda jedan igrač daje e, rundu drugom igraču. I ovaj, ovaj drugi igrač e, ponavlja sve što i prvi igrač napravio. To traje šest poteza i na kraju <laughs> ko pobjednik, ko poražen. E, rekao si da za jedno natjecanje, kao vi ste imali prošle godine za vrijeme nepokorenog rada kao jednu ovako pokaznu vježbu, odnosno pokaznu, e, pokaznih nekoliko partija. To je bilo u atriju muzeja, da. da. inače da e, treba dakle biti i sudac e, a čemu sudac na, na turnirima Na turnirima postoji sudac, pravila su ovako, postoji jedna knjiga pravila koja je vrlo, vrlo opširna. Pravila su često nedorečene u nekim situacijama. Kada do tih situacija dođe, ako se igrači naravno ne mogu dogovoriti, dolazi sudac, eh, on presudi. Ako ni sudac ne zna, događa se i to naravno. Događaju se svakakve situacije, igrači bace kocku, ko dobi više, po njemu se radi prilikom eh, natjecanja na Zagreb, eh, odnosno Agram Winter Areni Agram Winter Areni koji se svake godine odvija tamo negdje pred Božić. E, da je došlo čak do nekakvih velikih svađa, skoro pa, e, skoro pa sukoba tušnjeve na nogometnim terenima između igrača. A dobro, mislim to, to su igrači koji malo preozbiljno shvaćaju ovaj hobi, vjerojatno italijani, ali... Ne, to bilo baš bila riječ italijanima. I sam primijetio, oni dosta ulažu to svoje. Pa je, je, oni, njihova Warhammer zajednica je jako razvijena i čak eh, Games Workshop, tvrtka koja, to sad reklama, mislim, <laughs> tvrtka koja izdaje tu igru, zapravo prevodi knjige na talijanskom, što nije slučaj sa Hrvatskom. A, znači, kod nas još nema. Naravno da nema. Ok, je... doći ćemo i do tih knjiga kasnije, idemo i sad jedan glazbeni broj, pa ćemo onda nastaviti kasnije. Ivanom Mužarom iz eh, Warhammer sekcije u Centru za mlade na Gazi. Ok, rekao si da eh, je cijeli taj svijet Warhammera pokrenut nekako preko Tolkienovih uh, eh, Naravno, da. prstenova i cijeli te trilogije, imali smo je skoro prilike vidjeti na televiziji. Više put. E, neke te rase, nacije u cijeloj toj e, igrici razlikuju sve od toga. Svakako, evo. Pa možda da evo nekako predstaviti o čemu se konkretno tu radi, s kojim e, narodima... Kao i u svakom onom, fantasy svijetu imamo ljude koji su najobičniji, najviše ih je, oni imaju jednu svoju državu, imperiju, podijeljeni su na različite feude, e, grofovije. E, njih ima najviše, nekako su najslabiji borci, napadaju ih svi sa svih strana, ali naravno kao ljudi kao ljudi uspijevaju se odupreti. Oni su isto tehnički jedna od razvijenijih rasa, imaju topove, imaju muskete, e, imaju konjicu, imaju magiju dobru, sve u svemu jedna zaokružena vojska. Također imamo vojsku e, bretonaca to je konjička vojska, to je vojska isto feudalna vojska, oslanja se na konjicu, na i malo manje na svoje seljake. Vojska kaosa je jedna od najbrojnijih vojski, e, nalaze se na sjeveru, e, oni su također i obični mortali, pod utjecajem bogova kaosa. Možemo prevesti. A mortali, ono, živi ljudi koji su pali pod utjecaj kaosa, bogova kaosa, oni su mutirani. Pa ima nekakve veze sa ovom, sa nordijskom magijom. Pa ima, ima jako... Vrlo, sa mitologijom. Velike veze ima s nordijskom mitologijom, e, imena tih plemena su manje više povezana sa nordijskim plemenima, manje više treba se vidjeti knjiga, pročitati malo i bit će ljudi bolje upoznati s tim. Taj kaos uvijek nastoji zavladati svijetom, naravno to im ne uspjeva, uvijek je tu imperija, kojima pomažu još i dvorfovi, patuljci. Patuljci svi znamo kakvi su, mali, jaki, oklopljeni, takvi su i u ovoj igri, u Warhammeru. Imaju dobre strojeve za opsadu, imaju dobre war eh, ali nemaju nikakvu magiju, otporni su jako na magiju. Također imamo vojsku vampira, oni su, dižu mrtve, njihovi generali, znači karakteri koji vode te jedinice su vrlo jaki, jaku magiju imaju. Također imamo još i tri vrste e, vilenjaka, imamo obične visoke vilenjake, high e, koji isto imaju strašnu magiju, jaki su borci. E, imamo njihovu zlu braću, dark elfove, također se razlikuju se nešto od njih, ali sve su to nijanse. imamo još treću vrstu, to su wood elfovi, stanuju u šumama, nešto kao i Legola su gospodaru prstena. Koji su najsličniji ovima na koje smo navikli s filmovi? Pa rekao bih ovi šumski vilenjaci. Oni su najsličniji, znači brzi, visoki i dobri s lukom i strijelom. Znači oni imaju svaki neke svoje karakteristike. svaka dalje. rasa ima neku posebnu karakteristiku, neki su jaki na magiji, neki su brojni od drugih, neki su bolji, šta ja znam, u manevriranju, neki su jači, neki su čvršći. Evo nekako smo sada došli do ove točke zašto sam baš vas izabrao za ovu emisiju prilikom ovih vaših treninga ili susreta koje imate u Centru za mlade na Gazi. Razgovarali smo o tim e, podjelama tih naroda ili ka, kako rasa koje, se, rase, koje, se, se bore u uh, svijetu Warhammera i evo dobio sam dojam da ste vi dosta nekako ušli u cijelu tu priču. Evo s vama kad razgovaram, odnosno kad pogotovo kad vas sluša neko neupućen sa strane, gleda po... Pa Misli koji su to luđaci? Pa ne ne, ne, bi baš tako rekao, nego pričate o nekom stvarnom svijetu. Izgleda da je tu sve skupa toliko razrađeno do nekih detalja, u biti možemo reći paralelni svijet ovom u kojem sad... U pa kojem pa dobro, nije, nije toliko paralelan svijet, ali detalji su strašno razrađeni. E, razrađena je ta dinamika igre, izrađena je problematika u igri, svaka zapravo vrsta rasa ima svoju priču pozadinsku i poslije 25 godina koliko su izdavali te knjige za svaku rasu nađe se puno toga. A naravno, svako ko igra sa svojom vojskom zna, što, zna sve o njoj, zna neko i o par drugih vojski nešto. Naravno, najbolje je upoznat protivnika da bi znao kako ga poraziti. E da, onda rekao si o knjigama, dakle sad izašla nova knjiga koju? Od svakih jedno 4-5 godina e, firma koja izdaje te knjige izdaje novu knjigu za svaku rasu. Znači sad je izašla nova knjiga za vampire, poboljšana knjiga, na primjer poboljšali su i magiju, neki se ne bi složili sa mnom. Neke jedinice su im stavili nove, neke su izbačene, neke su oslabljene. Uglavnom, redizajnira se. Da bude onako novije, da ne upadne u monotoniju. Tu su sada nova pravila neka isto, kao znači pokreti, napadi, magije i tako. Nisu, nisu toliko nova pravila koliko su nekako drugačije prerađena pravila, ajde, tako bi mogli reći. A znači sada se na turnirima koristi isključivo tom zadnjom knjigom? Od sada ja mislim da će se u Slavonskom brodu koristiti ta knjiga, nova knjiga. Kod nas još nema knjiga. Ima. mislim, nisu prevedene na hrvatski. Na hrvatski definitivno neće ni biti prevedene jer ovdje je mala populacija koja to kupuje. To je skup hobi, evo iskreno, evo sad kad si me to pitao, na primjer za jednu vojsku, turnirsku vojsku ili vojsku s kakvim mi igramo, to je 2250 bodova, svaki vojnik dođe određen broj bodova, svaki magični item dođe određen broj bodova. Neka pravila postoje kod konstrukcije tih vojski, e, igra se na 2250 bodova, to ti je oko, na primjer, stotinjak modela. E, za stotinjak e, figurica. Figurica koje se trebaju pofarbati, jer jedan dio još hobija je farbanje, to je lijep dio hobija, ali vrlo, vrlo zamoran ni i treba se i vremena naći za to. Naprimjer, započet sa Warhammerom pa dobro, treba bar jedno tisuću kuna. Znači za start? Za start. Koliko vremena treba za obojadisati tu jednu vojsku, obzirom da, evo to nije sad samo e, ne, zavisi kak je velika vojska, to je isto. Nije, nije samo i, stvar igranja, nego je ovaj nekakav taj minijaturistički pristup, jer se e, ručno se slažu, farbaju se vojnici, ručno radite terene od tak nekih priručnih materijala, nešto se ono vjerujem da i kupiti, sad ne znam koliko je to u hrvatskim trgovinama. U hrvatskim trgovinama baš i nema za kupit, mislim ima opet nećemo reklamirati, ima u Zagrebu za kupit, ali manje više sve što dobivamo naručujemo preko interneta. Ajde mi sad jednu malu e, pauzu napraviti pa se onda vraćamo. našim gostom Ivanom užarom iz sekcije Warhammer e, u Centru za mlade na Gazi. Evo možete slobodno pitati kako se uključiti u čarobni svijet Warhammera, a da nije samo Warhammer, nego postoji još jedna nekakva napredna ili e, futuristička opcija pa, Warhammera. također postoji Warhammer 40.000, to je futuristička opcija, evo, bave se i neki naši prijatelji u Karlovcu ovdje sa tim Warhammerom, naravno to je napucavanje, to su napredna oružja, oklopi. Znači, to je vrlo, vrlo zanimljivo. Znači, e, to je kao neki fantasy svijet koji se... Koji ima tenkove. aha, znači u nekoj dalekoj budućnosti. Ako volite tenkove, oklope, terminatora i tako, to je za vas. E, a ovako sad da se neko opet vratimo malo unazad, vi ste počeli prije nekih koliko, dvije, tri godine, je tako? Ovako, kod vas smo počeli prije jedno dve godine ali ljudi se bave s Warhammerom u Karlovcu, a rekao bih jedno šest godina sigurno, na primjer e, Lovro Anić, Alan Bajerić i Marko Pletikosić, njih troje su se počeli baviti prije jedno, ajde recimo 6-7 godina. A kako je ova vaša ekipa koja sada u centru za mlade treniraju? <laughs> Kako ste, mi smo se, vi nekako uključili? Mi smo se našli na Zagrebačkom forumu od eh, Agrama. To je Zagrebačka udruga koja okuplja Warhammer igrače i Warhammer 40.000 igrače te modelare. Eh, na njihovom forumu smo se našli i onda smo skužili da zapravo stanujemo na 100 metara jedan od drugog. Ali sad si spomenuo modelare. To je ovak jedna kao nekakva podgrupacija unutar e, pa, Warhammer svijeta. Kao što sam Odnosno Warhammer igrač. Kao što sam napomenuo i prije, e, za partiju Warhammera treba nam i taj stol, ali i šume, brda, znači tereni. Ti tereni mogu se kupiti naravno, ali više se cijene ono što napraviš sam kao što sigurno znaš, ljudi na primjer koji se bave sa slaganjem vlakića i tih krajolika, vidio si one, ono drveće i to, to se može naručiti, e, naruči se neki stiropor, slično stiroporu, to se sve fino izbrusi, zalijepi i dobiš lijepu šumicu, na primjer. Brda isto tako, slično, ruševine su druga priča. A meni je bilo zanimljivo e, kako radite reciklažu, odnosno nekih reciklažnih materijala radite kule, e, one neke dvorce i tako dalje. Ma, mislim, sve se može apsolutno iskoristiti, može se iskoristiti i konzerve prazne, perfektna stvar za radit kulu. E, ima u Karolcu neko ko se bavi baš isključivo modelarstvom, dakle da nije igrač? Iskreno, od nas niko baš isključivo modelarstvom, ali Alan Bajrić je ja mislim da najviše radi te modele. Jeste komunicirali moguće sa ovima e, članovima zajednice tehničke, tehničke kulture? nismo. Imali smo namjeru osnovati svoju udrugu, ali vidjeli smo da nema smisla. Suhi pogon je preskup, pa djelujemo rađe kod vas. Treba nam samo krav pod glavom i to je to. Kakva je situacija sa Warhammerom u Hrvatskoj? Ok, sad smo nekako rekli koliko vas je u Karlovcu? Pa u Karlovcu nas je, manje, manje nas je šest do deset, šest ljudi, evo, aktivno se bavi, vjerojatno ima još neko. Ali e, prošlo je, prošlo je više ljudi, neki su se prestali baviti, e, možda su se ocelili i tako. U Zagrebu je to dosta popularno. U Zagrebu je to... Na Magramu. U Zagrebu ima dosta ljudi, evo, mogu bi reći jedno stotinjak ljudi sigurno da se bavi Warhammerom, ako ne i više. U Hrvatskoj još ima ljudi u Slavonskom brodu, Zadru, Varaždinu, Čakovcu, te Karlovac. To su centri koje jedino znam u Hrvatskoj da se bave još Znači nije baš e, nešto široko rasprostranjeno. Pa nije, nismo baš neka bogata, prebogata država, niko ti neće sad, na primjer, od klinaca dati toliko lovu ili roditelji da ćemo dati toliko lovu da počne sa tim hobijem. E, svi ljudi koji to započinju, ja mislim da su relativno bar 18 godišnjaci. Na Zagreb ovom Agram, kako se rekao, Agram. da. Agram, Vidio si da ima ekipe i 40-50 ono, godina. Da. da, da, I pogotovo recimo me iznenadilo kad sam vidio Talijane koji su ovaj, već tako od ono, ljudi koji dolaze sa odraslom djecom. To su, to su e, ljudi u godinama Koji su ozbiljno posvetili tome jer vidim ono em što oni imaju nekoliko tih vojski, on, cijela oprema nekim metalnim, onim aluminijskim koferima. Italijani ko italijani, znaš ih, sveka i, se, to je ozbiljno. Dakle, ta oprema je pripremljena baš pro, profesionalno. Sjeti se italijanskih ribolovaca koji su prije dolazili. <laughs> lovaca i ribolovaca, da. Da, očito je kod njih to popularnije. Pa je, ti, evo, pa Italija je bogatija zemlja, mislim, e, ne možeš naći Warhammer u zemljama koje, na primjer, su siromašnije, ono, Warhammer u Bugarskoj, Rumunjskoj ne vjerujem da postoji, nisam čuo. Idemo po tim stranim forumima, dosta nismo još vidjeli ljude da se bave. A gdje je, koja je zemlja nekako najjača? Pa najjača ti je Engleska, od nje potječe sve, mislim. No, tamo, Tvrtka firma je, iz Nottinghama. Da. E, od tud je krenulo, figure se rade sve u Engleskoj, ne rade se u Kini, nije šrot neki i to. Zato drže cijenu tu. Figure su jako lijepe, dobre, sad su se prebacili na plastiku manje više samo, postoji metalne i plastične, Sjedinjene američke države su jake, Italijani su jaki, Skandinavci su isto, Nizozemci, sve zapadne države. Cijeli taj svijet Warhammera ili nekako bavljenje sa Warhammerom u stvari nije samo tak, dakle i minijatu. uh, e, minijaturizam. To je i minijaturizam, modelarstvo, nekako, farbanje, tu matematike dosta. strategija. Moraš imat neku, šta ja znam, malo strateškog razmišljanja, taktičkog razmišljanja u glavi, jer treba dosta i sreće i tog taktičkog razmišljanja, jer nismo napomenuli da se kockice koriste kod, e, na primjer, borbi prsa u prsa, kod bacanja magije, dosta je razrađeno to. Znači, malo i sreća ovisi, kao i kod svake bitke. A kako gledate na e, video igrice koje su u biti proizašle, strategijske video igre koje su nekako izašle iz ovoga Warhammera? A sve, sve je to lijepo i krasno, ali to nije to. Mislim, to kad imaš e, ljudskog protivnika s druge strane, nikad ne znaš šta će čovjek napraviti, nikad ne znaš koji će pametan potez povući, koji će blesav potez povući, kako će ga kocka ići. To nije to, mislim. Video igrice su ok, lijepe su, izgledaju lijepo, da se odigrati, ali to nije to. A jeftinije su u svakom slučaju. Jeftinije su u svakom slučaju, da. Da, makar se evo mogu igrati preko interneta ili nekako u mreži pa opet igraš protiv e, živog protivnika, ali ne moraš sam računati, pretpostavljam. Tako je, tako je. Ovo daje još jedan dodatno draž, čar. Ipak ljudski protivnik kad ga gledaš oči u oči, to je druga priča. Znači ono jedno pravo e, Je, je. Koliko obično na turnirima pa evo sad ću ti, objasnit ću turnir. Kako to funkcionira? Jedna partija Warhammera od 2250 bodova da je svaka vojska traje ti 2,5 sata do 3 sata. Znači šest poteza koje svaki igrač na izmjenice povlači. Ta jedna partija traje 2,5 do 3 sata. Na turnirima ti je šest, e, šest ovih partija se odigrava. Sad možeš izračunati. Turniri traju svaki dva dana, subota, nedelja, subota tri partije, nedelja tri partije. To ti cijeli dan. Jednostavno cijeli dan zauzme. Na to sam vidio na Agramu da je u kondiciji da je ekipa da ono dolazi se već ono subotom rano ujutro i ostaje se do ono nedelje već onako debela je noć. kako se uključiti u ovaj čarobni svijet Warhammera. Mogu se svi koji su zainteresirani javiti udruzi domaći, oni će vam reći gdje ili možete se meni direktno javiti na broj mobitela 091 790 1915 i dogovorit ćemo se za sve ostalo. Mi inače u Centru za mlade na Gazi, termini su nam subota i nedelja popodne i tamo nas se isto često može naći. A najbolje provjeriti prvo telefonom da niste negdje na turnir otišli nekako tamo ovoga nekako među zemlje. Koji su vam planovi za ovu godinu, evo za kraj sam današnje emisije? Pa evo, za ovu godinu, ja se nadam da ćemo ove godine u najvećem broju do sada posjetiti taj turnir u Zagrebu koji se održava krajem 12. mjeseca. Prošle godine troje nas je bilo. Imali ste neke čak i zapažene rezultate, bar što se tiče Karlovačka. Pa da, je, je, nismo, nismo bili zadnji, to je, to je glavno, evo, <laughs> mislim. Nisu bili zadnji, dečki su se dobro proveli, zabavljali su se i to je glavno. Alan Bajrić je osvojio Best Sportmanship nagradu, znači apsolutno smo najsportski, ako nismo najbolji, ugodno je s nama igrati. Dakle, koliko, rekao si, dva dana traju turniri? Turnir traje dva dana, dobro je ekipa, zezancija je dobra. Ili imaju turniri nekakav ono off program? Dakle, između... Pa teško, teško da bi se imao neki off program jer turnir traje cijeli dan rekao sam ti ono pol do tri sata je svaka partija, pa ljudi se moraju malo odmoriti između, pa ručak i tako. tako. večernja druženja, ne? A večernja druženja se <laughs> organiziraju se, definitivno se organiziraju, ide se negdje u grad, ekipa nešto priredi uvijek, to je to. Ovu godinu eh, hoćemo li imati u Karolcu prilike vidjeti, osim ovih vaših eh, treninga redovitih preko vikenda? Pa evo nešto smo se dogovarali s vama u sklopu nepokorenog grada da održimo prošle godine bila neka prezentacija, ali ove godine bi mogli održati masovnije okupljanje. Ne turnir, ali jedno masovnije okupljanje. Za, cirka? Pa cirka jedno 15-20 ljudi, pozvati ih na jedan dan, ono, ljudi iz Hrvatske, malo se podružiti. Ono, u biti e, ne treba neka velika, bez obzira što si rekao da je za samo Ma je, početak, da je, da je početak da, literaturu i figurice, ali s druge strane za samo igru produkcijski nije, nije zahtjevno. je dobra volja, za sve ostalo pomoćemo i mi, nema uopće problema. Ok, evo, poštovani slušatelji, slobodno se javite na 600996, to je telefon udruge domaći za sve informacije ili 0917901915. Možete se informirati, sve malo se nekako baviti tim minijaturama, evo onako malo odmoriti e, živce, umoriti oči, bolje nego pa evo, ono, ako ne, nemate prilike postati neki veliki general, e, uživo postanite ovako ok, poznanite general u... u kontroliranom okružju. U kontroliranom okružju Warhammer e, svemira. To je bilo sve za večeras. E, slušajte nas e, idući utorak. je puno hvala na... Hvala tebi i doviđenja. Laku noć. Laku noć. Misija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.